Eta astelengo izuntan, eh, sozial gai bat aipatuko dugu, adinetako jende lotua gehien bat, eta siberuan den elkarte bat, etxeka elkartea deitzen da, eta Nikol Lugajo zu elkarteoktako koordinatzailea zira. Eguron, Nikol Lugajo? Egin hon. Bai, etxeka elkartea, ba, berro da, astapenetik hartzeko, nola sortu zen? Ordin, uh, eh, 2000 eta amahiuan uh, eh, sortu ginizun, bost emazten hartin, Eh, taldian eh, hiugintutzen epadetan lani nahi, eta ni zazpi urte mauleko zaharretxian uh, animazale bezala egon nuzu. Eta jente sumait eltzen ikusi dit ez bate ei, bena bai zahar, eta mm, epadian sartzen zututzen, alormazamentia ez behitzien habo untxa jentako. hentako, adibidez uh, eskalerekin, edo handiegi, edo irunegi. Eh, voilà, ordin uh, eh, hartin, pentsatu dugu, soluzione bat behar zela atzaman jente Mm E astapen batean eh, proposatu zinuten kolokazio sistema bat eta aipatu dugu antenaz kanpo baina jende batzuk oinu pentsatzen dute hortan ziztera eh, kolokazio hori orai baztertu duzu hori da? Bai, uh, ordin atxarrian bai, eh, etxe handi bat txerkatu dizugu, atzaman dizugu, uh, eh, hiu edo lau pertsonentako zuzen, mena um, mm, gentik uh, alkarrekin oro eh, nahi, uh, ber sukaltia, ber manugela, ez nahi, Ordin eh, geho etxe handi bat txerkatu dizug, bena hiu edo lau pertsonentako, bena lau alojamentuekin, desberdin. Eh, eta hoi beti txerkatzen dizugu ez baitugu atzaman. Zer da, irian edo irian diagoetan martxan dira olako gauzak, behar ba- bada oh, mentalitate edo kultura... Bai, ez da, ez da eh, herrietan, eh, eta ez da hanitz, eta normalki duzu um, ehm, zaharentako bena hezain beste uh, eh, zahar. Mm, mm-hmm. retrete aski gazte eta alkarrekin hartzen dizie zerbait, voilà. Bena, zaharentako geho ez da. Mhm. Ez dituzte. Adas, Eurai, e, ba. beste, beste bide bat proposatzen duzue. Uh, proposatzen duzue apartamenduak uh, e, atxe maitea, zerbitzuetaik uh, urbilago. No, zer, baserritakak uh, iriratek hartzen duzue, hola, hola iten alda eskema bat edo? Eh, bai, hoi baduzu, eh, bon, eh, igan uh, urtin apartamentu zumait atzaman dizugu maule erdian, eta, um, eta proposatzen dizugu jenter, eta bai, euken dizugu xantaziko emazte bat, jinduzu mauleat, geho atarretzeko bate bai, eta geho uh, behar nun uh, basuzun emazte bate bai, hian antzuzun han, eta um, bena apartamentu uh, saldu ikizan duzu eta ez izun eh, habo, eh, voilà. ordin uh, behar zizun behazte zerbait atzaman eta maure atzen duzu, bai. Zer di, jende horiek usten ituztelaik beren, etxeak, apartamendu bat hartzeko, zer da problema edo etxeetan zer da ez dena hain egokia? Ordin, uh, duzu, ez duzu habo pratik euh, hentako, edo eskale habo badizie, edo uh, handi egiduzu, behotzeko eta hola negian, eta uh, usu bien artin zututzen lehen, eta eta geho bat hilduzu, eta, mm-hmm. eta etxia handi egiduzu, vola. Mm -hmm. Eta, uh, somat uh, jenderekin lan egiten duzu ega, eh, egun? Ordin uh, urte batian uh, sei pertsonala guntu dizugu eta instalatu dizugu maulen. Uh, geostik uh, biga ospitalila jundia eta bata ez da abo elkartian, bena hiu bat dizugu uh, oai instalatuik. Mhm. Eta orai arte nola pasatzen da, jende horiek konten dira, ze hori hartzen duzue? Bai, ordin... Eh, ez duzu sekulan bergaiza, eh, instalatzeko jentik eta hola, elkartiak egiten izu gaiza zumait, eh, jente zumaitekin, beste zumait uh, eh, ekinez. Bena, bon, uh, hiuak izigarri kontentutzu, zenta ebe hunez horro egiten izi hoai, uh, batutzu ogien txerka, komisioneka, bedezilat, eta eta unguian ebai baduzu jente, eta tranquila gotutzu. Voilà. Mhm familiekin, ba, nola pasatzen da, jemanak ba, badituzu egin familiekin? Bai, badizugu eh, batitzugu ahremanak, uh, eh, familia badelaik, eta sumaitaliz ez duzu. Eh, voilà. Mhm. Eta <laughs> nola pasatzen da horiek ikusten dute diferentzia bat, ikusten dute uh, egukia atxemaiten dute alternatiba hori? Eta bai, eh, normalki kontentutzu, eh? Uh, zenta edo eh, apartamentua guk atzamaiten dizugu, proposatzen dizugu eta jentekin, edo jentekin txerkatzen dizugu bat, bena geho uh, etxez kambiatzeko ebai laguntzen dizugu guk, mhm. behar bada. Eta sumaitaliz familiaekin edo lagunekin egiten dizugu, bena sumaitaliz guk guk badizugu jente elkartian eh, horren egiteko. Eh, etxez mm. eta hola. Eta geoe bai, elkartiaekin uh, eh, hastin behin bizitabat egiten dizugu, uh, eh, usu kafe bat hartzen dizugu, bena zerbutsu sumait bai egiten dizugu guk, adibidez uh, komisione bat, edo merkatilat joiten gututzu elkarrekin, edo behar badi eset arzun bat, ebe txerkatzen dizugu eta hola. Ordin bat... Uh, ez duzu abo uh, bea, eh? Afe, ez dakit... Uh, mm. Bakartasunetik eh? biskat... Ba, ba, voilà, voilà, voilà. Uh -huh. Eta erraiten alda, altern, afe, dela erdibideko uh, aterabide bat, zahar etxea eta etxe pertsonalaren artean, hola, uh, alternatiba behi bat da? Bai, hoi duzu, eh? Sibeun berri duzu, uh, geholandezetan bizitatu dizugu bat publiko zuzun, eh, elkargoak eh, egin zizun han eh, etxe handi bat, hola, eh, bost apartamentuekin, uste dit, eta geho eskalerin ebai bai, Vila Frankan, eh, bizitatu dizugu bat, eh, pribatu bat, emazte batek egin dizu, egin dizu olako etxe bat, eta badizu jente, eh, lau jente, uh, barnen eta izigarri laketutzu ebai. Eh, zenta, uh, ebai ez duzu hain handi. Eh, ez mhm. duzu gu, kolektif handi batetan hoi uh, ez duzu gu nahi. Mm eh, txipi batetan bai, uh, bai uh, bizi egiteko... Normalki. Nolako apartamendoak sekatzen zuen badira, baldintza berezi batzu? Ordin bai, eh, txerkatzen ditzugu eh, apartamentiak eh, horre do xose, eh, pian, edo beste behar da asanseur bat, <laughs> ez dakit nola irreten bai, Igo, gailu bat, igo gailu bat. Ba, voilà. Eta geho uh, untsa duzu uh, bat badela eke bai. Mm. Ez, voilà. Mhm. Hoi bai, untsa eta aixa atxema iten dira, holako apartamentoak? Eta ez, hoi uh, eh, duzugue problema, zenta 6 eh, sei pertsonen instalatu dizugu, bena uh, ama bi uken dizugu telefonan txerkatzeko eta hola. Eta, bon, hiu hiuk gambiatu die bena beste hiuen dako ez dizugu atzaman, uh, oai ebai bat dizugu galto sumait, kuple baten dako, uh, emazte baten dako ebai, eta ez dizugu atzamaiten. Ordin horren tako, nahi dizugu ebai eh, uh, eh, uh, eh, publikoki uh, behar dizugu antolatu ebai sebeun uh, ustez. Mhm. eta ja nola pasatzen da, alokatzen dira apartamendu horiek edo erosten dituzie nola pasatzen da? Ez, ez, ez, alokatzen dute. Bai, alokatzen dute normal, eh? normal bezala. Eta geho guk uh, elkartiaekin urtien tako galtatzen dizugu berrogeita hamar uh, euro. Ba. Hor kidetza, bai, kidetzeko, bai, bai. adas, hori. Bai. E, eta bai, best, bestalde laguntzak eta ukaiten dituzte? Hor din, uh, uken dizugu, bon, uh, igan uken ginezun uh, emplegu laguntuik. Euh, voilà, on a fini dessus. Euh, Macron et qui <laughs> <laughs> elle qui dit sur la hein, euh, Gaisak, ordine c'est sugabo. Et tageo, yabasigini sunebay 1000 euros au trophée d'initiative locale. Mm -hmm. euh, voilà, roy ukene sugu, isigari content isangutetsu. Et et tageo be galtatzen galtatzen tetsugu shosh échec? Euh, voilà. Zentanik euh, beti uh, animazalen el elkartian, bena hauai bi hoen entako hastin, uh, ez duzu hanitz, eta, eta behar dizu gusos uh, horren pakatzeko eba ia bat. Mm. Voilà. Eh, hor, jende batzu, uh, beren etxeaz, uh, jabe zirenak, pasatzen dira alokatzaile izaiterat, ze egiten dute beren lehengo etxea saltzen, nola nora pasatzen da? Uh, bai, batak e, saldu uh, dizu etxia, bai. Hmm. Bai. Ba, ba, ba bai. Ordin e, otoa dizu guano eta hola. hori astapen batean? Uh, ez duzu aiza, bena, bena sobe azuzun jentako, ebai. Mm -hmm. lura, uh, etxe izigarri handi, ba, handi, haurak junik, uh, senarra eta, voilà. Ordin ez izun nahi hola bizi uh, bea etxe handi batetan eta voilà. Em, berriz eh, gaiteko apartamendoak sekatzen dituzuela. Egan eh, du, jende gehiago ere badela interesatuik olako alternatiba batzuekin? Bai, ba, ba, ba, bai, baduzu, baduzu jente enterrasatuk, bena behar dizugu eh, atzaman, eta mm. gue ametsa dukezu, uh, atzamaitia etxe bat edo bi lau apartamentiekin uh, barnen, eta, voilà, ukaiteko, ukaiteko gue proiektu entako, mm. voilà. Zeneko bai. Et, behar bada, mm, ez dakit, erraiten eh, maizu zaila dela atxemaitea apartamendoak eta alokatzeko. Eh, behar bada, mm, jendek badituztenak eh, apartamendu batzu ez direnak erabiliak edo. Eh, behar bada, ez dakit, eh, dei bat edo egin behar zaien, baina behitzen dituztelarik, eh, behar bada, Pentsatzea hori jende sar batzuendako, behar direla egokiak izan, dutxa batzu, ez da olako ideia bat ere? Bai, eh, hoi baduzu prefosta eta ordin eh, eh, badizugu kontakta zumaite maulen eta ikusten dugulaik badela, badela lanak nunbait eta bagutzu ikustea <laughs> zer den eta erraiteko badela, badela hoi, badela etxeka eta, badela uh, nula ah, atze ah, dit. Ba, ba, posibilitatea hori eta bai, behar hori, bai, bai, behar hori, bai, bai, bai, Ba, untxa, ez da git, behar da elkarrizketa bukatzeko, eh, nahi duzun eh, beste mezu bat pasarazi edo zuekin ahremanetan txartzeko? Ordin manetan txartzeko, eh, ba duzu uh, telefona zenbaki zen bat, uh, 0 bost, bost bedeatzu, bi sortzi, uh, hiu bi amasei, batxei, mm voilà. Untsa, ebe ara, siberuko adibidea, etxeka elkartearekin, eh, behar bada beste eskualdetan ere entxatzen aldiren gauzak dira. Nikol Lugago, azteko elkarteko koordinatzailea, mileskak gure galdea erantzunik, eta pasa egunon? Bai, eskerrik